Zela, Nikolas, eh, egunon? Egunon. Orduan eta aste undaruntan, eh, jakin dugu hor eh, ego eskualeriko hainbat erritan izanen dela, galdeketa bat, galdeketa bat eskualeriko etorkizunari buruz. Xuxen, zer da galdeketa hori, zer ginen da? Mm, gure eskuegok, e, jakin dakizuen ez, sortu ginen erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenetik aratago gauzatzera edabaketeko eh, eskubidea gauzatzen. Eta e, horretan, iaz, hasi pentsatzen, e, ariketa politak izan zitezkela, herri galdeketak antolatzea. Katalunian e, antolatu egin ziren moduan, eta beste herrialde batzuetan ere antolatu izan diren bezala. Eta e, pentsatu genuen modu egokia zela, erabakitzeko eskubideak e, dakarren demokrazia zakontze ariketa horretan, ba, ikasteko, ikasteko e, zenolako komplexutasuna, zenolako ezaugarriak, zen nola, e, nola egiten diren herrigaldeketa herrigaldeketa batzuk izan ere guk e, mm, askotan parte izan dugu hauteskundetan, baina ez gara protagonista izaten prozesu horietan. Guk egiten duguna da bozka eman. Baina e, kasu iruditzen zitzaigun eh, interesgarria zela e, ariketa horren normaltasuna bizitzea. Eta e, horren bitartez, erabakitzeko eskubidean filosofia nola e, batu egiten gaituen herritarrak, nola e, hainbat ezaugarri, hainbat printzipio eta baloren inguruan herritarrak elkartuta ba, indartzuago garela gizarte bezala. Eta, e, eta e, oinarrizko, oinarrizko ariketa hori herritarrari galdetzea da. Mhm. Eta herri galdeketen e, elburua beraz da herritarra protagonista egitea bere etorkizunaren bide horretan, erabakiz, eta erabakitzen ikaziz. Ordeon, galdea da ia, nahi duzunez eskoal estatuto buru jabe bateko erritarra izan, eta hori galde ginen da, zoin eskoaldetako jenderi, nun eginen da galdeketa hori? Bueno, egin galdeketak antolatzeko orduan protokolo bat landu genuen. Protokolo hori nahiko eh, zorrotza da eta Europan dauden ba, balintza zorrotzenak hartu genituen. Eta horien arteko bat, zan eh, gure esku dagoketzuela galdera aukeratuko ez genuen uste e, gure goitik era ezarri bazuenik galdera bat. Beraz, eskual e, erabaki duten eskualde bakoitzak edo erabaki esparru bakoitzak hautatu behar izan du bere galdera. Eta horrela, bi galdera e, zuertatu dira. E, goierrin, e, galdetuko dana da, ea nahi duzun Euskal Estatu buru bateko herritarra izan. Azpeitian eta debagoienan berriz, paletuko da, ia nahi alduzun Euskal Estatu independente bateko herritarra izan. Herritarrek, erabaki dute beraz, zein galdera egin, betira estatus politikoa den, etorkizun politikoari buruzko galdera bat, hori bai, baina herritarrek erabakitzen dute bere erabaki esparruan, ba, parte hartze handiena ekar, handiena ekarri alko duen galdera hori izan da baldintza. Galdera ingo, en, galdeketak egingo dira hogeita malau herritan, bi herri multzo elkartuko dira eskualdetan, goi herrin hogeita bi herri eta debagoienan e, bederatzi, hor e, naturalki bildu egingo zaio arabako aramaio herria, eskualde horretara, hoiek elkarrekin egingo, egingo dute, eta e, egingo da azpeitin eta eh, bizkaian izpasterren, lekeitio gainean dagoen arrizka txiki batean. Beraz, hogeita malau erri horietan, nunbaitan egun eh, eta bost mila boskazale eh, deituak dira boskatzerat, eta horrean zer maneretan eginen da, ez da toki publikoetan eginen, benan toki pribatuetan. Zer hori, eta zer dira neurriak preseski zilegitasuna okandezan boskaldi horrek? Ego Euskal Herrian, erakunde publikoek, estatua izan ezik, Espainiako estatua izan ezik, erakunde publikoak ezin dituzte errigaldeketak antolatu, e, estatus politikoa buruzko galderak eh, egiteko. Aldiz, herritarrok gure giza eskubideak baliatuz, el, adiraz, adirazteko, libre adirazteko askatasuna, elkarteko askatasuna, libre biltzeko askatasuna, eta gai publikoetan, politikoetan, parte hartzeko eskubideetan oinarrituta antola ditzakegu horrelako herri galdeketak. Orduan, Espainiako estatuan, e, bai Katalunian, e, bai Gaztelan, bai hainbat e, tokitan, antol, herritarrek antolatu izan dituzte horrelako e, Eta, e, bueno, horrek ez dauka legaldetik e, arazorik baina ez da normala. Hori da, Espainiako estatuan gertatzen den gauza bat da, horlako herri galdeketak ez diela gauza normalak. Eta e, guk e, herritarrok, euskal herritarrok e, pentsatzen dugu hori normal, erabakitzea demokraziatean normala izan behar duela. Eta, e, eta gure karpena egin behar geniola e, bizi dugun demokrazia, demokrazia di. Horregaitik antolatzen ditugu herritarrok eta ez ditugu antolatzen e, erakunde publikoekin batera bakigulako haiei eskatu, eskatuko bagenia antolatzea, ba juridikoak sortuko liatekela. Eta guk erabakin dugu normaltasunez, naturaltasunez, demokrazian egiten dan bezala. E, erabakitzea demokrazian da ba, gauza normalena, eta guk hori aldarrikatu behar dugunean eta hori da dagokigun eh, partea, ba, bihar e, gai hauetan, gai hauek, ba, asko zuek e, iparraldean, ba, erabaki alizan duzuen normaltasunez, eta guko oraindik e, Espainiako estatuan dagoen demokrazia zakontze maila, ba, ez da horrein <laughs> eta horrean, ba, bueno, erritarrok egin behar dugun bidea da, baina, bueno, ondo bidean goaz, eta horrek eskatzen du protokolo bat e, adostu hau behar izatea, guk, e, bueno, legelari batzuk eta politikan aditua diren hainbat pertsonek parte hartu dute protokolo horretan, eta erabakiko duen eskualdeak eta erabakiko duten herrik onartu indute protokolo, bere borondatez, eta bertan esartzen dira hainbat berme. Bermeak hain zuzen ere, ba, ziurtatzeko, e, eh, orzulako harik eta baitira, ba, ariketa horiek eskatzen duten zabaltasuna, irekitasuna, gardentasuna, e, barne inklusibo izatea, al, aliketa zabalena, eta e, bueno, ba, e, ez dala bi aldiz botorik emango, hau da, galdeketa normaletan betetzen diren bermeekin egingo dala, naiz eta herritarrok izan, e, bueno, ba, prestakuntza lan guztia gure gainartzen ditugunak. Beraz, sinez garretasun osua ukan dezan, eh, igandeko bozkaldi honek neugiak hartu dituzue, berma batzordeak ere xutik ezari, begiraleak badira bai bertakoak eta nazioartekoak ere, eto garazten dituzuenak. Hori da, bai, bai, bai, bai. Berme batzordean, ba, parte hartuko dute e, unibertsitateko e, irakasleak eta dituak direnak, demokrazia gaietan eta politika eta parte hartzea diketetan, eh, horrez gain e, parte hartuko dela gelariek eta talde oso oso e, polita dago e, beraiek e, begiratu dute prozedura osoa ziratik e, ba bukaera eta gero bukaeran etxosten baten dute ba bueno ziurtatzeko ba ze punturaino e, zilegitasuna e, nola bete, bete dan eta emaitza ere bazilegia dan. Ez da izango lotezlea, jubilikoki ez da loteslea izango, baina gu ziur gaude politikoki e, eragin handia izango duela. Prezeski, politikoki eta xeran erraiten zinuen bezala, importantea da eh, mugimendu hori eta egin molde hori egin ahala zabala izaitia, bada bereziki ezkerra bertzalia eta peneu beren arteko adosmen bat, asteko erri hauetan, elgarrekin eh, ekintza hori eh, eta bultzatzeko, eta jakin dugu ere, eskal gobernutik ere, alako errespetua, tierazia izan dela hori ere, baitez padako neurri bada. Bai, bai, eta eh, uste dugu, e, eh, eta le, ala dirazi dute ere, Podemos e, alderdi berri horretako kidek ere, ekimianakin bat egiten dutela, eta erabakitzeko eskubian alde daudela. Beraz, bueno, uste dugu ez dala abertzaleen gai bat, gai oso garrantzitsua da, eta gizarte baten e, gizarte bat biltzen edo batzen e, duen e, e, ideia eta balore baten e, aurrean gaude, eta e, abertzale zaratago demokrata de, diren edo garen pertson guztiok e, bueno, konpartitzen dugun, partekatzen dugun e, balore eta eta printzipio badela erabakitzeko eskubidea. Eta gure asmoa, e, ariketa guen bitartez, e, erabakitzeko eskubidean filosofia hori zabaltzea da eta asko ikasten gabiltza e, iparre iparraldetik zuek ere erabaki egin baituzue eta eta adosten ari zarete eta bueno guretzat e, uste dugu asko ikasteko daukagula eta bueno ariketa hon bitartez ba bueno pizkanaka pizkanaka e, urbiltzen jaio gatzai Ongi, eta... e, bi begirali etorriko dira, e, bai. hori ere azken marratu nahiko nuke, bi hausapez, eta eta gonbidatuta zaudete etortzeko eta giroa zede eta festa gozatzeko. Ados. Mire esker, eh, Nikolas, eta datorren igan arte beraz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erri batzuk bozkatuko dute haste buruntan Euskal, Herria, Euskal Herriaren geroari buruz, Euskal Estatu Independente bateko erritar izan nahi dutenez bozkatuko duen erri jende txuena azpeitia da, ama bost milako bat jenderekin eta bere alkatea gurekin dago izuntan eneko etxeberria, egunon? Egunon, Eta lehenik, uh, zuen egian, eh, nola landu da galdeketa horren inguruko promozioa edo eh, izan da alako komunikazio bat? Bai, bai, bai. E, landu da eta asko landu da. E, lehenik, aipatu behar dudana da, erakunde publikoak, hau da, udalak, ez duela landu zuzenean gaia. eta lanketa herritarrek egin dutela beraien kabuz hau da, e, udala eta al, nuke, alderdi politikoak ere ez dute zuzenean parte hartu e, inungo moduetan e, lanketa horretan. Egin duten gauza bakarra izan da e, lagundu, ez? lagundu edo babesa, babesa adierazi. E, erritarrak, beraien kabuz e, antolatuta, erritar talde bat, e, orain dela urte pare bat edo, e, ja martxan segon erritar talde bat, gure esku dago mugimenduaren inguruan, e, ikusten ari zian aspeitiak ematen zituela baldintzak e, horrelako galdeketa bat egiteko, eta giroa berotzen. Ez? Orduan ja, orain dela bi urte edo, udaletxeko talde politiko, alderdi politiko guiek, e, erriko enparantzan egin genuen agerraldi bat, alkateak izan zirenak, gaur egun gual, ni, ni gain, beste alkateek ere e, parte hartu zuten e, agerraldi publiko batean eta babestu egin genuen ekimena alderdi guztiek, kolore guztietako e, autetziek. Mhm. Eta autetzi izandakoak historikoak. Eta eman dira pausotxoak ematen dira, baina azkena, azkenengo hilabetetan, azkenengo iru lau bosti hilabetetan, e, herritar talde honek erabaki zuen galdeketa egitea, guri mm, gure iritzea galdetu ziguten, guk eh, ados eh, agertu miran, orain dela ja urte bete edo ja eh, ados agertu miran, eta joan dira pixkanaka giroa beretzen. Ez tabaila piztu du horrek, ba. hainitz? Uh, e, kasua, azpeiti herri haundia da, ama osmila biztale ditu, aspetiko kasuan udal talde guztiek babes, babesa adierazi diote ekimenari. Mhm. e, kasuan agian e, ikusten dena da e, herritar talde batek e, agian pasiboki hartzen duela ekimena aurka baino inor ez da inork ez du egin adier espanik ekimen horren aurka egote egin ikusten dena da gehiago E, ba, e, e, ez duela sortuko ilusia, jendearen komentarioak edo jendearen iritzia askotan hau egin behar dugu eh, honek, honekin ez, honek esertarako ez diogu balioku. Eta e, apustua da, apustua izan behar du, ba, euneko marrak baina gehiagok parte hartza. Eta hori izan behar da, e, girua berotzearen arrazoia da, eta aurkari edo etzaia da, justu jendea ilusio hori herritarak ilusia ez gizatea, joate. E, hain zuzen ez dago eztabaidarik e, boskaren inguruan, hau da, e, libreki eta inork ez du egin e, e, kanpainarik e, bai, edo esetzaren inguruan. Hau da, ez dago eztabaidarik e, batzuk bai eta bestak ez boskatu mm. duten. Eztabaida ere horretan ez da kokatu. Orrun ez dago printzipioz ez dago e, aurkarien iritzi plazaret, plazaraturik. Zu e, Euskal Herria bilduko azira, e, pentsatzen bai. dugu baietz bozkatuko duzula galdeketa hortan. Eta bada, mm, hor, e, ez da baide bat, edo idea bat, dela bai behar dela erabakitzeko eskubidearen alde lan egin, baina erabakitzeko eskubide hortan independentismoaren alde ere lan egin behar dela, Hor, eh, asteburu untako, eh, esparru independentista ez da saiatzen, eh, jantzuztela kampainarik izan, ez da saiatzen jende berri batzu onkitzen, eh, manera horretan? Eh, ez da, hemen, eh, az, bueno, azpiti ere esagutu behar azpiti herri oso simbolikoa da, gipuzkako herri oso simbolikoa, simbolo handikoa, eh, kontutu azpiti kontuduatu behar zea baita ere, Euskal Herriko kamaina honetako, herri euskaldunena dela euskeraz gehiegi gehien egiten den herria da. Euneko biztalen euneko laro eta gora euskera, euskeraz jartuten dute. Hemen, nik uste dut, azpeiti bezalako herri batean, e, independentismoak e, ez duela behar e, eta haundirik. Mm-hmm. E, bere, bere kabuz, e, herritar gehienak, eh, horrela iruditzen zaite eh, personalki, herritarren gehienak independentismoaren aldeko e, autua e, e, daukatela. udaletxean edo, udalean edo ordezkatuta duen taldeak abertzaleak, soilik dira. Ez dago beste, beste ere muetako alderdirik eta historikoki ere, gehien bat abertzaleen ere mua egonda ordezkatuta e, e, udalean. Ez da, ez da ikusi e, independentismoaren inguruko kanpaina bereserik, baina bai egon direla eh giroa bereotzeko kanpaina huetan, ba, bai poesiaren inguruan, bai kulturaren inguruan eta azkenean kezka ere hori da. Hain justu e, galdeketa baino independentziaren aldeko festa bat esaldan bilakatu hau guztia. Horregatik nik pentsat nire eremutik, eh, erakunduaren eremutik esaten detena da garrantzitsuena parte hartzea dela garantzitzuena boskatza dela, garantzitzuena erabakitza dela, eta eseskoa boskatu behar dutenak ere garantzitzua dela, eseskoa boskatzera gerturatzea. Baina egia da, e, ez dela e, kanpaina berezirik, behar egia da, hemengo e, arriskua edo dela festa guzti giro berotze guzti independentziaren aldeko gesta bat izatea eta ez eh, planteatzen den bezala ez erabaki eskubideren inguruko. Mhm. Bai edo ez bozkatzeko igandean, tokiko publikoak eh, toki publikoak ezin dira erabili nola moldatuko ziste? E, toki publikoak ezin dira erabili eta horregatik ba, kalea, kaleak kaleak guztionak dira ba, e, kanpoan egingo dituzte galdeke jarriko dituzte mm, boska ontziak e, eta herritarrak kalean bozkatuko dute. Eguraldia suposatzen dute egoki izango dela, eta eguraldia lagunduta, ba, bozkak e, e, ba, kalean, kalean egingo ditu. Ez da, inungo e, ba, lokal edo, eremu itxian egingo. Kalean, eta herritarrak kalean bozkatuko dute. Ah. Udalak, udalak ez du parte hartu, E, galdeketaren antolaketan, eta ez du parte hartzen, e, erakunde publikoak ere ez dugu parte hartzen, e, e, ezertan, hau da, e, ere mugustiz privatuan antolatutako galdeketa da, e, eta, eta hori, mm, hortaz gain, bai, dituzte beraik ere, dituzten bermeak, E, berme jarrituzten bermeak, baina bermeiek beraiek jarritakoak dira, e, ez erakunde publikoek. Uh Galdeketaren uh, eh, ahakastan eurtuko dugu, igandean eh, beraz azpeitiko uh, alkate edo hau zapeza zirela horretarazten dugu, neko etxe behia, mil esker gurekin izanik eta bestaldi bat arte. zuei, eskerrik asko.